вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у Такім чынам у 1906 годзе беларусы ў вільні былі на тых самых правах і ў тым самым аб'ёме прысутнасці, што і літоўцы. Вобразна кажучы, і беларускія і літоўскія пачынальнікі нацыянальнага адраджэння прыехалі ў вільню ў адным вагоне з санкт-пецярбургу, дзе вучыліся ў адных універсітэтах. Віленскі універсітэт, як вядома, даўно быў зачынены як рассаднік незалежніцкага супраціву патрыётаў колішняга вялікага княства літоўскага. Дык вось, прыехаўшы і беларусы і літоўцы узяліся за работу, але ўзяліся по-рознаму. Беларусы паводзілі сябе як рамантыкі, літоўцы як прагматыкі. Чым дыктавалася такая розніца. У першую чаргу выбарам назвы. Літоўцы адраджалі старажытную еўрапейскую дзяржаву, літву. Беларусам жа трэба было стварыць тое, чаго дагэтуль ніколі не было. Беларусь літоўцы ехалі нібы ў разбураны горад які трэба было адбудаваць а беларусы ехалі ў чыстае поле на цаліну якая ўяўлялася ім культурным кландайкам адсюль дарэчнае параўнанне беларускіх піянераў з амерыканскімі адсюль таксама сённяшняя гатовасць літоўцаў быць часткаю еўразвязу да чаго беларусы не даспелі дагэтуль словом мы не маглі стаць прагматыкамі затое у адрозненне ад літоўцаў сталі як амерыканцы нацыяй паэтаў у На мове фактаў гэтая розніца выглядае так. У 1906 годзе літоўцы супраць адзінага беларускага тыднёвіка наша ніва мелі ажно дзве штодзённыя газеты і шэсць тыднёвікаў, тры месячнікі і адзін гадавік. Між імі наша ніва адна адзіная беларуская газеціна. Пісала яна пра саму сябе. А там часам нас беларусаў ёсць 8 з паловай мільёнаў чалавек літвіну ўжо і трох мільёнаў не набярэцца. Затое літвіны шчыра ўзяліся за сваё нацыянальнае адраджэнне і працуюць, не пакладаючы рук. літоўцы стваралі прэсу а беларусы пісалі паэму гэта добра відаць з вышыні часу ніводзін з тых літоўскіх перыёдыкаў і ўсе яны разам узятыя натуральна не сталі такім эпасам які б можна было з захапленнем перачытваць і сёння з іншага боку мы дагэтуль як след не аформіліся ў сучасную нацыю але важна тое што і гэтага задзелу які мы маем сёння пачынаючы ад нашай нівы магло б не быць бо у адрозненне ад літоўцаў беларусы не ўхапіліся за канец гістарычнай заканамернасці, а слухали біццё ўласнага сэрца і былі захопленыя чысцінёй разгорнутыя старонкі гісторыі. Паэмы і эпасы не ўзнікаюць як гістарычная заканамернасць. Тут імпульс прыходзіць з сэрца, прыходзіць або не прыходзіць. Ці ж магло ў шапцы нашай нівы замест слова першая беларуская газета з'явіцца нейкае іншае. Першая літоўская ці літвінская ці першая крывіцкая. Верагодна, калі б з'явілася гісторыя нашай краіны была бы істотна скарэктаванай. З іншага боку, самавызначэнне абранае Богушевічам і краязнаўцамі не было зусім эфемерным. У артыкуле беларусы, які ў 1909 годзе выйшаў у санкт-пецярбургу Антон Луцкевіч піша. Перапіс 1897 -го году налічвае ў расійскай імперыі 5 мільёнаў 885 тысяч 547 беларусаў. Аднак удакладняе Луцкевіч, лічба гэтая не можа лічыцца поўнай. Рэч не ў тым, што беларусы былі прыдуманыя, гэта не так а ў тым што нацыі і дзяржавы з такой назвай не існавала ніколі ў гісторыі у адрозненне ад тых жа літоўцаў у нас гаворка ішла і ідзе не пра нацыянальнае адраджэнне а пра нацыянальнае нараджэнне Гэта нядобра і нядрэнна гэта папросту іншы шлях Гэта можа быць дрэнна для палітыкі, бо адставанне ў даспеласці нацыі ўжо закладзенае такім выбарам. І гэта можа быць добра для культуры, бо тварэнне нацыі і краіны з чыстага ліста гэта суцэльная творчасць. Гледзячы на купалу і Богдановича, адныя нашы пачынальнікі прасякаліся іхным натхненнем абсалютных творчых узлётаў. Гледзячы на суседзяў літоўцаў, іншыя пачынальнікі імкнуліся быць прагматыкамі і не зважаць на ўсякія там эстэтычныя палёты. Адсюль нараджалася спрэчка, канфлікт, якім можна прасачыць праз усю нашу ніву. Характэрны прыклад два артыкулы ў суседніх нумарах. Першы аб патрэбе стылю ў жыцці народу. больш здольны чалавек умее арыгінальней, значыць больш па-свойму выявіць свой духоўны твар і астаецца надоўга ў памяці тых, што яго акружаюць. Гэтак самы цэлы народ, які умеў ярка паказаць сваю духоўную арыгінальнасць, заўсёды будзе даражэйшы, цікавейшы для іншых народаў. Разглянем цяпер, што ў жыцці вымагае стылю і што носіць характар яго, ды на чым адбіваецца стыльнасць. Бачым тут перш за ўсё мову, которая надае асобны характар таму спосабу, якім выяўляюцца настраенне душы чалавека. Пасля ідзе адзежа, будоўлі, аздобы і прыкрасы. А ў канцы грамадзянскае жыццё, которое відаць у звычаях, веры, забабонах, а далей у інстытуцыях грамадскіх і дзяржаўных. Гэта квацла ў ластоў Маліўскі заклікае публіку мысліць абстрактнымі катэгорыямі ды паверыць у нематэрыяльныя каштоўнасці. Побач у наступным нумары рады для гаспадароў, як абыходзіцца з коньмі. Пугі ўжывае як найменш, не крычы, не праклінай каня, бо ты чалавек, а ён неразумнае стварэнне. Нараджэнне замест адраджэння такі выбар быў зроблены ад пачатку спадзевы на тое што вялікае княства літоўскае будзе адроджанае ў колішнім выглядзе не апраўдаліся і беларусы апынуліся за бортам сам насам з сабою Мабыць і ў гэтым не было ніякае фатальныя страты усё залежало ад нашых піянераў працэс нараджэння нацыі ні ў якім разе не мог быць плябейскім басяцкім сацыялістычным для якога заўсёды галоўнае гэта матэрыяльныя каштоўнасці з чаго нацыю нацыю не пабудуеш. Таму у ніву мусіла кідацца арыстакратычнае зерне. Беззапаветная любоў да роднага слова, да роднага краю і да ўласных радаводаў. Культ старой гісторыі, старой літаратуры і слаўных продкаў, патрыархальная вясковая хаты і гарадскіх камяніц, культ скарыны і культ вільні вільні як вядома самы прыгожы горад у свеце пісаў максім гарэцкі і наша ніва была з'яваю віленскай у заснавальнікі яе браты луцкевічы жылі ў менску і займаліся канспірацыйным рэвалюцыянізмам тайнымі сходамі падрыхтоўкай збройнага паўстання гэта ў іхным доме захоўвалася бомба якую іван пулехаў кідаў у губернатара курлова бомба не выбухнула бо падпольшчыкі не паспелі выпрабаваць свой механізм як ён спрацуе ў моцныя маразы Курлоў застаўся жывы, пуліхава павесілі на браме менскай турмы. Астатнія падпольшчыкі паўцякалі і пахаваліся ў іншых гарадах імперыі. Іван і Антон Луцкевічы знайшлі сабе нелегальны прыстанак у вільні. І вось тут пытанне, ці магла наша ніва распачацца ў Мску. На маю думку не. Па-першае, таму, што і не раз пачалася. Па-другое, Менск быў хоць горадам і губернскім, але не сталічным, як удвая большая вільня, якую называлі сэрцам усяго беларуска-літоўскага краю. Не тыя, скажам так, мелёдыі і рытмы, не той узровень талерантнасці ды вялікадушнасці. Па-трэцяе, цэлая анталогія беларускай паэтычнай класікі прысвечана вільні. Менск можа быць, калі і атрымае такую анталогію, дык яшчэ не хутка. У чым тут рэч? У тым, што ў адрозненне ад вільні, якая заўсёды заставалася вечнай вільняй еўрапейскай сталіцай, гэткай самай завершанай у сваім вобразе, як Рм ці парыж, Менск яшчэ і сёння не мае яснага адказу, што ён. У вільні беларуская душа набіраецца той энергіі, якую пасля выдаткоўвае ў менску. Словом, калі мы з калегамі ў 1991 годзе пачыналі аднаўляць нашу ніву, мы мусілі паўтарыць шлях луцкевічаў. Рэч у тым, што аднаўлялася газета яшчэ ў ССР прытым яна не магла быць нелегальнай, як увесь тагачасны нефармальны друк у Мску. Словам, уся сітуацыя мала чым адрознівалася ад 1906 году. Гэта пасля абвешчання незалежнасці літвы і незалежнасці Беларусі ўзнікла натуральная ідэя перабазаваць нашу ніву ў Мск. Thank you. вы слухаете радыё свабода вільня і наша ніва у перадачы вострая брама на сотыя ўгодкі першай беларускай газеты у Беларуская паэма пад назвай наша ніва не магла ўзнікнуць у іншым горадзе яшчэ і таму, што стваралі яе абсалютна натхнёныя вільняю людзі. Паэтам кружыць галаву паветра. Віленскае паветра гэта сумесь хваёвага паху навакольных бароў і павева ўзбалтыкі да мора адсюль далекавата больш за тры сотні кіляметраў але якраз таму што горад стаіць на самай кромцы дасягальнасці марскога паветра яно тут вычуваецца больш востра у тых шасці адрасоў на вялікай пагулянцы на завальнай на рагу троцкай на віленскай зноў на завальнай і зноў на віленскай якія рэдакцыя нашай нівы займала на пачатку мінулага стагоддзя да нашых дзён не дажыў толькі адзін там цяпер іншы будынак таксама згадзіцеся не характэрная для менску сітуацыя Усе астатнія не толькі датрывалі, але і выглядаюць амаль гэтаксама, як і 100 гадоў таму. Для фантазіяў гісторыка поўная раскоша. Даследнік беларускай вільні Лявон Луцкевіч у сваёй кнізе вандроўкі па вільні самым важным адрасам называе дом на завальнай сем. Тут рэдакцыя праіснавала тры гады. Ужо ў наш час у гэтым мадэрнавым будынку на рагу колішніх завальнай і малой пагулянкі, а сёння пілема і кастуся каліноўскага месціцца невялікая пякарня. Згадваючы, як гэта ўсё выглядала 100 гадоў таму, Вацлаў Ластоўскі піша. Рэдакцыйнае памяшканне дзялілася на дзве палавіны. Ад вуліцы ў быўшым магазыне была кантора рэдакцыі. Ад падворку пакой у тры вакны з прысёнкам кватэра ўласава. І ў ім маленькі зачатак будучага беларускага музея, які збіраў Іван Луцкевіч. У прывулічным памяшканні акром рэдакцыйнай канторы быў яшчэ началежны лёкум для трох асоб: лявіцкага за дашчанай перагародкай справа, янкі купалы і рабочага нагорскага, за шафай збітай знегабляваных душак. На другі дзень прыйшоў я ў рэдакцыю рана і застаў усіх кватарантаў канторы у поўным камплекце і даволі кіслых настраеннях, якія былі вынікам дрэнных кватэрных варункаў. Кантора была ў запушчаным стане і на першы погляд рабіла ўражанне складу макулатуры, якая ў постаці ўсякіх газет была звалена каля сцен і сторшылася на паліцах спамянёнай дашчанай шафы. Наганялі нуду даўно неаднаўляныя і спрадвеку неапыляныя сцены. Паветра было прасычана кіслай вільгаццю, дымам ад жалезнай печкі, на якой пякліся прамочаныя наскрозь учора з вечара чыесь камашы. І тут жа ў скаваротцы скверчылі скваркі, якія з вялікім адданнем асцярожна мяшаў пальцам чалавек з рыжай бародкай у расхрыстанай кашулі і ў апорках на босую нагу. А другі малады паспешна апрануўся ў камізельку над свайго роду расцяганым чорным ложкам, якое ад уходу рабіла ўражанне свежасканаўшага на сцюдзёнай тундры вярблюда. Незнаёмы над скваркамі быў Антон Лявіцкі. Незнаёмы пры ложку назваў сябе Янка купала. Я сказаў, што прыехаў сюды на сталую працу. Лявіцкі асцярожна адставіў на падлогу сковородку і здзіўлена выпрастаўся. Купала, які да гэтага часу скончыў свой туалет, схапіў капялюшы палку і прабурчэўшы нешта кшталтум. Сам чорт тут аканяў будзе, калі так далей будзе, выскачыў за дзверы. На думку віленскай мемуарысткі Галіны Войцік Ластоўскі ў сваіх успамінах быў схільны змяняць акцэнты. Прынамсі гэтак сцвярджала маці спадарні выданні галіны знакамітая пісьменніца зоська верас якая бывала ў той рэдакцыі і запомніла яе крыху іншай я ведаю пра нашу ніву столькі столькі от мама рассказывала бо яна мела з ей сувязь яшчэ калі была вучаніца гімназіі ну і ў гэтым беларускім гуртку гродненскім хуртку беларускай моладзі была бібліятэкарам Так яна навязала тады сувязь з нашай нівы, выпісывала там кніжкі, нашу ніву, ну і, і друкавала між іншым свой першы верш. То яна ездзіла ў прыдакчы нашай нівы. Яна расказвала, сустрэў яе ў ласаў. Гэта было зімой, кажа, памог зняць футра, і тады кажа, мы думалі, што это салідная асоба, это ж дзіцё! <laughs> Ну, невялікая рост, такая тоненькая, худенькая была. То яны якраз былі вельмі добравыхаваны, вельмі ветлівыя. Аднак у канцы два стагоддзя ўсё паўтарылася ледзьвеня ў тых самых дэталях, пра якія згадваў Вацлаў Ластоўскі. Супрацоўнікі зноў жылі ў рэдакцыі, многія тут спыняліся, тут жа гатавалі сабе есці і перажывалі бясконцую колькасць усялякіх вартых успамінаў, сітуацыяў і канфузаў. У той апісанай ластоўскім рэдакцыі дзве ночы правёў і Макссім Богданович, што незвычайна моцна паўплывала на ягоную творчасць. Наогул жа візыцёры часцяком выходзілі з рэдакцыі з новай жыццёвай праграмай. Тое самае было і ў наш час, калі рэдакцыя адноўленай газеты мясцілася на вуліцы Жгемонта 12. Шмат хто, завітаўшыся з цікавасці, выйшаў адтуль сведамым беларусам. Здараліся і забаўныя выпадкі. Вось цытата з нумару 15гадовыя даўніны. Напрыканцы кастрычніка, калі пачаліся ўжо восеньскія халады, а ў вільні ўсё ніяк не ўключалі ацяплення вывучэння у рэдакцыі нашай нівы пабываў госця з Аўстрыі спадар Герберт Гартлі. Дзякуючы цяплу ў рэдакцыйным памяшканні дамы на жыгмонта 12 абаграваюцца печамі і добрай кампаніі з гербертам быў ягоны сябра менскі фатограф Уладзімир парфянок. Размова доўжылася некалькі гадзін. Я прыгадаў гэты выпадак, калі ў стогадовай газеце натыкнуўся на такі эпізод. Вільня Гэтымі днямі быў у рэдакцыі нашай нівы цікавы мандровец, который выехаў на матацыклетцы машыне самакатцы з адэсы і маніцца аб'ехаць кругом усю рассею. Дагэтуль пабываў ён у 40 вялікіх гарадах. Гэта малады хлопец гадоў 19 украінец родам з херсонскай губерні. Трэба мець на ўвазе і тую розніцу ў геаграфічных уяўленнях людзей пачатку мінулага стагоддзя і нас сённяшніх. Беларусь, якую яны ўзяліся ствараць, уяўлялася ім не такой, як цяпер. Вільня для іх была натуральнай сталіцай іхная Беларусі, а паведамленні са смаленску ці Беластоку ішлі ў рубрыцы з Беларусі і літвы. Допіс з магілёва па пачынаўся так. Хоць наш горад і стаіць чуць не пасярод Беларусі, але яшчэ мала тутака ёсць інтэлігентаў, которые цікавіліся б нашай роднай мовай нашымі звычаямі. Каардынаты будучая краіны намацваліся на яе межах. Калужская губерня гэта ўжо вялікарусія. Але часть масальскага павету і ўвесь жыздрынскі мае беларускі дух. Гэта была пагранічная зямля паміж літвой і Масквой. Рыбоўская, семілёўская, маманеўская, сауцінская, лосінская, бучынская воласці, беларускія, але трошкі абруселі, хаця захавалася адзежа і многа звычаяў. У палудзённай часці падбузскай і мілеўскай воласці, бліжэй к бранскаму павету арлоўскай губерні жывуць палішукі. Граматных больш як у нас, але культура зямлі горшая і ніжэйшая, як у беларусі. П'янства большае як у нас. Шмат месца ў кожным нумары нашай нівы адводзілася самой вільні, з якою часцяком міжволі параўноўваўся Менск. Вільня найбольшы горад у беларусі і літве. Тут така жывуць 174 тысячы народу. Гэта па велічыні дзясяты горад у рассеі. Папярэднія 9 гэта Пецербург, Масква, варшава, Адэ, Одеса, Лоць, Кіяў, Рыга, Харкаў, Баку. У Менску 106 тысяч. Гэта другі горад у краі. пазней параўнанне вільні і менску ўжо пасля таго як стане зразумела што сталіцыю беларусі будзе менск адлюструецца ў праграмным артыкуле антона луцкевича два цэнтры дзе аўтар сцвердзіць што вільня па-ранейшаму мусіць заставацца беларускай культурнай сталіцай тады як менск павінен быць цэнтрам адміністрацыйна-палітычным у За пра мінулае стагоддзя шмат разоў змянялася аблічча і вільні і Менску. Менск некалькі разоў руйнаваўся і будаваўся наноў. Вільня перажыла прыніжэнне да статусу міжваеннай польскай правінцыі, за што французскі пісьменнік Рамен Гары, які ў тыя часы гадаваўся тут, назаве яе захалусцем усходняй Еўропы. Сёння вільня рыхтуецца да 2009 году, калі яна стане культурнай сталіцай Еўропы. Менск тым часам далёкі ад падобных праблем. Пасля варшавы альбо Масквы вільня і Менск выглядаюць гарадамі, у якіх малавата жыцця вільня бо па сённяшніх мерках яна зусім невялікая менск дзякуючы заведзенаму ў ім парадку ён нагадвае музей дзе з будынкаў і вуліц акуратна змецены пыл а людзі больш падобныя да экскурсантаў якія сваёй прысутнасцю толькі разбураюць так характэрную для музея атмасферу чысціні і сну і хоць вільня за гэтыя 100 гадоў прынамсі мала чаго страціла А Менск стаў цалкам іншым горадам, нешта зусім адваротнае адбылося з іх унутранай сутнасцю. У Менску тая сутнасць засталася па-ранейшаму неразбуджанай, а ў вільні быццам стаілася да нейкіх іншых часоў пасля ўздыму 1990-х, калі ў беларускай паэзіі зноў пачалі пісацца вершы пра вільню, наступіла чарговая пярэрва. І ў выглядзе газет паэмы сёння не пішуцца таксама. Мне цікава з гэтага гледзяшча прааналізаваць журналістыку на старонках стогадовыя нашай нівы і параўнаць яе з журналістыкай сённяшніх СМ. Але гэта я зраблю ў наступнай перадачы.